Amerika Latina argipean ezartzea da festivalaren helburua eta berezikiago Euskualde hauetako zinema publiko zabalari deskubriaraztea. Aurten erdialdeko Amerikan eginiko ekoizpenak selekzionatu dituzte, jazko edizioan iskanul guatemalako fikzioak eraman baitzuen abrazo xaria edo festivaleko xari berezia. Lako jo, lako lako lako lako lako هناك مك هاندي هناك لتشين دبل كواعش لتشين دبل خطاي تي أوس كشتير الكل بك Nicolas Azalbert, festivaleko filma selekzio bat zordean da. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de, de se passer euh, en Amérique centrale. Et c'est vrai que c'est une, une, région, une zone qui est complètement oubliée de l'Amérique latine, coincée entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc on avait vraiment envie de faire euh, découvrir euh, le, cette réalité-là. Amar filma, amar laburmetrai eta amairu dokumental ikusgai izanen dituzue Brasil, Argentina, Kolombia edo Txiletik besteak beste. Erri hauetako filmek jazajaldi edo erresistentzia gustu bat dutela jandute aurten antolatzaileek, baina ez bakarrik Nikola Davantage dans le, dans le souvenir, dans le devoir de mémoire, où il y a euh, pas mal de, de pages d'histoire de certains pays qui ont été occultées, que les populations... Amerika zentraleko filmek oroitzapena edo memoria lantzen dute, eta hori euh, aski mingarria da populakuntzan zat. Euh, assez douloureux pour, euh, pour les populations, mais, mais important de revenir sur, euh, sur, certaines, sur certains événements, comme notamment l'invasion de, des États-Unis. Adibidez, estatu batuen Panamaren invasioa, populakuntzan, gai hortaz debatea berriz irekitzea lortu da. De rouvrir tout un débat et ça a vraiment fait, du bien euh, au pays. Amerika Latinoko musikaz gozatzeko ere parada okanen duzue, Zaha Kuhutsis, kantari Maia, hori zanen baita, eta Amerindako Katsikelera izkuntzaz kantatuko du festivaleko egiskan gauero zazpietatzi goiti.